Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. аплікацыяў панацэяў і фантазійных сюжэтаў сур'ёзныя людзі пра такія рэчы не гавораць між тым зноў ды лятункаў часам паўстаюць вобразы мастацтва літаратуры а містыфікацыі ды фантасмагорыі набываюць матэрыяльную сілу у адной з нядаўніх нашых перадачаў адам глёбу сказаў пра тое што перанес бы сталіцу беларусі ў навахрадак нельга назваць гэтую ідэю зусім новай у пошуках свайго духовнага адраджэння беларусы заўсёды згадваюць што мелі ў гісторыі старабеларускіх дзяржаўных утварэнняў чатыры сталіцы полацак наваградак вільню і менск полацак самая старая сталіца усяслава чарадзея і асветніцы эўфрасіні наваградак калыска і першая сталіца вялікага княства літоўскага вільня горад гедеміна з карыны філаматаў каліноўскага нашай нівы сталіца новая беларушчыны яшчэ не савецкай менск кароткачасовая сталіца бнр пасля бсср і сёння рп рэспубліканская адным словом сталіца фантазіі пра перанос сталіцы звязаныя не толькі з пошукам панацэі але і з тым, што Менск успрымаецца часта не як беларускі, а як антыбеларускі горад. Усё, што ў ім магло прывабліваць беларускага чалавека, даўно панішчана, а новае не паднялося. Зажурыцца беларуская душа ў гэткім ляншафце ды прысніць перанос сталіцы ў наваградак. Праўда, часам сны атрымліваюцца іранічныя як у зміцера бардосіка напрыклад вось яно і здзейснілася прародства клясыка настолькі даўгачаканае што ускокваць у гэты мітуслівы карагод нават няёмка іншшая справа сціпла назіраць за гэтым грандыёзным праектам вялікім актам гістарычнай справедлівасці фантастычнай рэальнасцю ці рэальнай фантастыкай нювасікамі наяве Ці як там яшчэ абазвалі тое, што адбылося былыя сталічныя газеты. А спектакль сапраўды неверагодна дарагі і дзёрзкі. самому сябе зайдросціш шчасліваму гледачу, якому пашчасціла з лічбаю нараджэння на білеціку лёсу. Здаецца, самі рэжысеры не чакалі такога рэзанансу аддзеі, што разгорнецца на калісьці ціхіх пагорках, чыя цішыня зрэдку парушалася гукамі аўто, а часцей крыкамі пеўняў. Усяго двух дадатковых галасоў у парламенце на карысць гэтай гвантуры было дастаткова, каб Еўропа з'ехала з глузду. Як жа ёй матухне нас не хапала як же ёй было сумна без нас мяркуючы па тых сумах і колькасці ахвотных удзельнічаць у архітэктурных конкурсах новага горада і як жа забаўна выглядаюць літоўскія дойліды са сваімі довадамі пра агульную гістарычную спадчыну адстойваючы свой праект міжнароднага аэрапорту Я ўжо не кажу пра геніальную думку зрабіць з новай сталіцы архітэктурны маўзалей ад будаўніцтва цацачнай неміі здаецца адмовіліся але закладанне новага фундаменту пад некалі менскі дамініканскі касцёл ужо адбылося так бы мовіць сімбаль пераемнасці і кожны дзень прыносіць новыя сюрпрызы нараджае новыя праблемы дзе павінен стаяць помнік балаховічу ці варта увекавечваць імя машэрава у назве адной з будучых вуліцаў і галоўнае каму на тых вуліцах жыць Навошта нейкі закон аб люстрацыях, калі гэта толькі здаецца, што ад правінцыйных менскіх тротуараў да новых уладных калідораў нейкіх 150 кіляметраў. Сотні гадоў великкалітоўскай дзяржаўнасці, у спадчынай сталіцы якой гэтым беларускім горадзе ідэале, менавіта мы варты ягоных заснавальнікаў. Хто як не мы заслужылі сваёю перамогаю від з вакна спальні на замкавую гару, спатканне з каханай на плошчы вітаўта ды кіліжак смірноўскай гарэлкі на тэрасе рэстарацыі узянона я амаль на ўсе сто упэўнены што мне ніколі не прыйдзецца пісаць усё гэта ў сур'ёз мой білет на гэтае свята будзе пратэрмінаваным я так і не паспею пабачыць ни новые столицы, ни новые краины, ни новые Европы, неотъемной часткою якое будет и Беларусь. Только вот чемусти сумовать от этого усведомления не тягне. Потому что вчера я разом с сотней пригожих молодых людей под бесконцем менским дождем слухал столичного поэта Адамовича. Завтра пойду пробиваться на премьеру до столичного актора Забары. А послезавтра раптам возьму і дапішу одну песеньку со сталічным сюжэтам. І калі не напішацца, можна будзе і пасумаваць, ці збегчы ад гэтага суму у наваградак. У горад, дзе пакуль што духаў і прывідаў, жыве больш, чым людзей, за што і люблю яго. Ці не станем мы самі небачнымі прывідамі на местачковых вуліцах нашай колішняй сталіцы. Mm -hmm. Thank you. чаго вы ўсе з гэтым міцкевічым носіцеся ён жа ж памёр даўным даўно гэтыя словы вырваліся з вуснуў местачковай цёткі калі яна назірала за прыездам у наваградак чарговай угодкавай групы сталічных турыстаў ці чытала калі-небудзь цётка хоць адзін верш свайго славутага земляка невядома не ведаю таксама наколькі добра жыхары наваграчыны знаёмы з асобою нандоўга і ці абыходзіць іх тое што сённяшні райцэнтр калісьці быў сталіцай еўрапейскай дзяржавы. У той самы час я перакананы, што калі б беларускія ўлады дазволілі літоўцам шчыраваць на гістарычнай глебе, яны б адбудавалі ў колішняй супольнай сталіцы свой замак, прычым за свае грошы. Ці маюць наваградскія беларусы асобу, на ўшанаванне якой нават вясковы пенсіянер ахвяраваў бы колькі рубельчыкаў. Магчыма, такая асоба Барыс Рагуля, бо ж памяць пра створаны ім калісьці беларускі батальён дагэтуль цешыць тутэйшых дзядоў. Мяндох памёр даўным-даўна, гэтаксама як даўна у адзін гістарычны час са смерцю міцкевіша знік апошні грамадзянін народжаны ў мяндоўгавай дзяржаве. Сапраўды, скуль даведаешся пра тыя часы, хіба што з кніжак, але ў беларускіх райцэнтрах і вёсках мала вераць кніжкам кажуць, што ў беларускай правінцыі больш слухаюць, што мяркуе начальства. Але насамрэч нашы людзі найперш даюць веры таму, што бачылі на ўласныя вочы. Аднойчы раніцай жыхары наваградку і наваколля могуць пабачыць велічэзнае скопішча тэхнікі. А яшчэ праз колькі часу перад імі можа паўстаць адноўлены мяндоўгаў замак, над якім залунае ППРБшны штандарт. Менавіта такія фантазіі роюцца ў галовах стваральнікаў праекту залатога кольца беларусі чый помнік тады ўсталююць на вакантным пакуль месцы ў цэнтры новаградку я не выключаю магчымасць што сённяшні будаўнік новай беларусі у пошуках новых нішаў для самабудавання не спалучыць традыцыі сучаснасць і не апране адноўленую разам з замкам карону імёны ўплываюць на лёсы У назве старажытнай сталіцы можна вылучыць слова новы, а можна гарадок, інакш мястэчка. Праз гэта магчыма вывесці прычыну, чаму наваградак спарадзіў княства, паэта і беларускае войска падчас апошняй вайны. Але пры гэтым асобы, народжаныя дзеля гэтай зямлі, не належаць ёй. Можна казаць пра наваградак як пра вечна новы і вечна маленькі горад. Магчыма, ён быў створаны дзеля нашага вечнага шанса а магчыма, як напамін пра згублены шанец. Калісьці маленькі амерыканскі хлопчык Гекельберусін шмат вечароў запар затое наслухаў апавяданні пра прыгоды дзядзькі Майсея. Але аднойчы, калі выхавацелька адмовілася, што падзеі адбываліся больш за 2000 гадоў таму, цікавасць хлопца адразу ж знікла. Нашто мне здаўся чалавек, які даўным-даўно памёр што да мяне у адзіным я згодны з меркаваннямі хлопца з амерыканскай глыбінкі мінулага стагоддзя і сучаснай беларускай местачковай цёткі прарокі патрэбны жывыя. Северын Пяткоўскі і мае рацыю, хоць мне па шчырасці цяжка ўявіць сабе жывога прарока. Што гэта звання альбо пасада. Нашмат лягчэй пабачыць жывога мастака. Сергей Харэўскі заўважыў, што беларускія мастакі ніводзін горад не пісалі так часта, як наваградак. Горад Мяндоўга і Мецкевіча чытаючы выдадзеную нядаўна ў польшчы кнігу Ярослава марка рынкевича кілька шчыгулов некалькі асаблівасцяў я зноў паддаўся магіі старажытнай сталіцы кніга прысвечаная міцкевічавым слядам і ў першую чаргу у наваградку рынкевич піша што гэты горад у вобразах міцкевіча вялікая містыфікацыя большасці апісаных клясыкам цудаў на у ягоныя часы ўжо не было. Ні цэлых замкавых вежаў, ні старажытнай замкавай царквы, ні пекнага касцёла езуітаў, а тым больш цудадзейна абраза маці Божая замкавая наваградская ў ім, ніхто з сучаснікаў паэта не бачыў. Ярослав Марк Рынкевич піша. Вяртаючыся са школы, Мцкевіч праходзіў міма ратушы, а потым мінаў касцёл езуітаў Я б ахвотна паверыў, што недзе тут змешчаны той цудоўны абраз. Між тым іншыя мемуарысты сцвярджаюць, што некалі прыгожы езуіцкі касцёл маскалі ўжо пераўтварылі ў кучы друзу. Ці мог цудоўны абраз вісець у руінах касцёла. Гэта немагчыма, сцвярджае Рмкевич. Атрымліваецца, Ніцкевіч сваёй фантазіяй засялеў наваградак цудамі, пра якія ведаў толькі ён. Напрыклад, ён запомніў яшчэ адзін цудоўны абраз преображэнне Божага у фарным касцёле, верагодна работы смуглевіча. Сучаснікі пра яго не згадваюць, аднак ён існаваў насамрэч. Паводле касцельнага інвентара 1814 году гэты абраз быў падзёрты французамі, якія зрабілі ў касцёле свой склад. Надоечы я прысніў дзіўны сон. Іду я па наваградку бачу, На месцы, дзе стаяў помнік Леніну, стаіць помнік Мецкевічу на вялікім гранітным пастаменце. Але не сучасны работы Янушкевіча, а нейкі нібы старасветскі, з пекнай каванай агароджай з вялікімі мудрагелістымі ліхтарамі. Узгадаў, гэта ж такі самы помнік стаіць у цэнтры варшавы. Выдатна прыдумалі. Всё навокал набыло зусім іншы маштаб іншы дух. Напэўна, велізарная была ўрачыстасць, калі яго прывезлі сюды, на былы рынкавы пляц. Горад гадоў дзяцінства паэта толькі адбудоўваўся нанова. Вялікі пажар знішчыў 167 дамоў, ратушу касцёл і калегіум езуітаў, касцёлы кляштар францішканаў, касцёлы з кляштарамі дамініканаў і дамініканак. Згарэлі амаль усе дамы, якія атачалі рынак. Але не варта думаць, што калі міцкевіч ішоў у школу, вакол былі учарнелыя, урослыя ў зямлю дамкі, разваленыя брамы і замшэлыя гонта. Усё павінна было выглядаць пабудаваным наноў: белы тынк, жоўтыя стрэхі, светлы колер сасновых двароў. Thank you. сумней неўміручасці, дзе нядаўна быў хмызняк. Анёл наверсе калёны нясе вянок паэту, сам Мцкевіч стаіць ніжэй, закінуўшы галаву. Тут да мяне даходзіць, што рыхтык гэткі ж помнік стаіць у Львове. Выдатна прыдумалі, што яшчэ можа гэтак пасаваць старажытнаму гораду, як не гэтая стромкая кальдона з анёлам паміж вежаў наваградскіх бажніцаў. Цікава, як гэты помнік са Львова даставілі. І курган нібыта стаў вышэйшым. Анёл над наваградкам як і колись, калі купал ратушныя вежы завяршаў чорны архангел Михаил з мячом. Амунь жа і ён глядзі ты маракую сабе ў сне і ратушу аднавілі, дзе нядаўна універсам стаяў. Іду я ў сне па наваградку, спяшаюся на цягнік, забягаю ў метро, праз колькі станцыя выходжу, бачу перад вакзалам зялёны сквер з фонтанамі нейкая каплічка, а побач помнік міцкевічу. Гляджу, не магу сабе рады даць помнік літаральна гэткі ж як у вільні брук вакол кветнік можа гэткі сон сплёўшы мяне ад літоўскага нацыянальнага свята дня каранацыі мяндоўга ў наваградку рынкевіч у сваёй кнізе піша і пра літоўцаў міцкевіч гэта паляк ці літовец мяркую калі б літоўцы хацелі адабраць у нас міцкевіча дык супраць гэтага не варта пратэставаць міцкевіч лучыў бы іх цэлай мінушчынай земляў на якіх жыў літоўцы чыталі пана тадэуша бярыце яго літоўцы толькі з поўным інвентаром з думкай пра літву як вялікае княства супольную айчыну літоўцаў палякаў жыдоў і беларусаў а наваградак стаў беларускай сталіцай усе пытанні палякаў і літоўцаў адпалі б разам усе б ведалі каранацыя князя мяндоўга адбылася ў сталіцы беларусі адам міцкевич нарадзіўся ў беларускай сталіцы гэтак далей першае што я прыгадаў пасля сну гэта безліч краявідаў наваградка ў нашым мастацтве я нават не кажу пра девятнае стагоддзя калі была створаная цэлая галерэя вобразу я кажу пра мастацтва нашага стагоддзя за якое паспелі стварыць вобраз і не савецкага наваградка дастаткова прыгадаваць дразовіча і паваеннага яго пісалі цвіркай сумару шчамярыў янушкевіч марачкі на качан лягчэй назваць прозвішча пейзажыстаў якія чамусьці абмінулі гэты горад чым пералічыць усіх хто яго маляваў няма патрэбы бываць у наваградку каб зразумець што там і як дастаткова пагартаць мастацкія альбомы і у вас застанецца яскравы вобраз Цяжка сказаць, чаму атрымалася менавіта гэтак. Магчыма таму, што самыя цяжкія часы шукалася трывалае апірышча у нашай эпічнай гісторыі, не заслуўленай вывертамі два стагоддзя. А дзе ў Беларусі гэтую эпіку можна было б вычуваць лепей, чым у наваградку. Магчыма, яшчэ і таму, што беларускія пераклады пана Тадеуша сталі неад'емную часткаю нашай класычнай традыцыі Мицкевич, Новоградок, Беларусь у нашым мастацтве непадзельныя. Мицкевич стварыў Новоградок гэткім, якім яго ўяўляюць мільёны. А беларускія мастакі стварылі Новоградок гэткім, што пра яго мільёны маглі бы марыць альбо сніць. Якім жа павінен быць Новоградок насамрэч? Адбудаваным, людным, ідэальным, А можа і наадварот, мае рацыю Рымкевіч, аўтар кнігі некалькі асаблівасцяў, які піша пра свае ўяўленні гэтак. У зацемцы, якую я знайшоў у жыць у варшавы, гаворыцца, што беларусы, альбо беларусы супольна з палякамі маюць намер рэканструяваць фальварак завосся. Задума відавочна ідыёцкая і для самога фальварку выключна шкодная. Тое, што сапраўды прыгожае і вартае здзіўлення, гэта здані дамоў, іх незвычайная схільнасць да ўзнясенняў за воблачныя сферы. Ходзячы па бачным наваградку, мы, калі здані дамоў падаюць нам руку, узносімся ў гару. Лунаем панад тым, што афарбавана тутэйшым і сённяшнім існаваннем, а насамрэч пераносімся ў атмасферу былога. Ці шукаем, можам знайсці адчуванне таго, што нас чакае, пераварот і пераўтварэнне, новы наваградак ці новы Ерусалім. наслоенні напрыклад наслоенні акупацыяў прыйшла расійская следам польская следам нямецкая следам савецкая папярэднія не сканчаюцца а іх накрываюць усё новыя і новыя і ўжо не разбярэш дзе чые наступствы і увогуле што за краіна паміж акупацыяй у двадца стагоддзя вылучаецца адна асаблівая акупацыя беларускімі сялянамі беларускага горада у гэта была менавіта акупацыя бо ў выніку зніклі беларускія гарады беларускія вёскі і беларуская мова вяскоўцы купілі сённяшні менск цаною роднай мовы і традыцыйныя культуры так менск ператварыўся ў антыбеларускую сталіцу у якой за семьдесят гадоў ніякім энтузіястам ніякім творчым саюзам не ўдалося прышчапіць людзям беларушчыну бо людзі ўжо прамянялі яе на самаўсведамленне сталічных жыхароў. Калі ўдумацца вельмі нездаровая адбылася урбанізацыя. Яе наступствы адчувальныя на кожным кроку, а як іх пераадолець, чакаць пакуль новыя пакаленні забудуцца пра здзелку бацькоў ці ўзяць ды перанесці сталіцу ў беларуска чысты Наваградак. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі, Северын Кяткоўскі і Зміцер Бартосік. Радзюсер у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучы перадачы Галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.